коли вони вийшли на вулицю. Не боюся, не подзвонить. А нащо ти її так? А що ж робити? здивувалася вона. Хтось же має їй сказати? А самій було гидко. Бо десь підспудно страхувалася оцими відвідинами од Василя. Якщо спитає, де вона була. Скаже в Софії, скажеш з чистою совістю. З чистою? Вона тихенько зітхнула і засміялася з себе самої, отакої хитрої, двоїстої. Наступний день минув для Сергія в біганині по різних інститутах. Першу половину суботи він провів у бібліотеці, другу на роботі. Засидівся допізна. В нього вже давненько виникла думка про подвійне освітлення зали. Хотів її перевірити на папері. У восьмій годині його одірвав від роботи телефонний дзвінок. Він підняв трубку і одразу впізнав голос Ірини. Це ти? Ти сам? Я знала, що ти на роботі. Приїзди до мене негайно. Куди до тебе? розгубився він. У санаторій, у пущу водицю. Я чекатиму тебе на останній зупинці трамвая через півтори години. Мені треба вночі виїжджати. Поїдеш завтра? Ти навіжена, сказав він. Я закохана. Я скучила і не можу без тебе. Чекаю тебе рівно о пів на десяту і поклала трубку. Тільки но він ступив на сніг, як його шию оповели гнучкі владні руки. Ходімо зі мною, сказала вона. Куди злякався він? Не запитуй, бо швидко постарієш, а я хочу, щоб ти був молодим. Вона вела його лісом попід довгим парканом. Там у снігу була протоптана стежка, а коли паркан обірвався біля озера, повернула на лід. Це справді було божевілля. Сергій колись приїздив сюди до Майдана, привозив якісь папери і знав, що це санаторій з дуже строгим режимом. Він думав про те, що жінки стають у коханні нерозсудливими і сміливими до безуму, а сам потерпав. Варто було комусь побачити їх, зупинити, але їх ніхто не побачив і не зупинив. Вони прийшли садом, а потім повз альтанку і якісь будинки. Вийшли до лівого крила величезного білоколонного будинку колони спереду і ззаду. Але цей задній бік не освітлений, і доріжки тут цієї зимової пори не розчищені. Біля невеликих прочинених дверей стояла крита машина. В ці двері Ірина і ввела його. Притулила палець до усміхнених губів і натиснула кнопку ліфта. Я розрахувала точно, сказала вона в ліфті. З 9.30 по 10 в бювет завозять мінеральну воду, і тому ці двері відімкнені. До того ж, усі зараз в кіно. У довгому високому коридорі справді було порожньо. Вони зайшли до Ірининої кімнати, і Сергій полегшено зітхнув але за хвилину почав хвилюватися знову. А якщо сюди прийде медсестра чи няня, адже вони щовечора розносять виклики до лікарів на завтра, та й мало що може трапитися. Завітає якась Іринина знайома. Проте висловити свій страх у голос не зважився. Немов угадавши те, Ірина повернула в дверях ключ. Ну, ось ти у мене в полоні, з сміхом сказала вона. Хочу, випущу, хочу, віддам у рабство на господарський двір.